Na samom početku molim uzvišenu da nas okupi u svom Firdevsu kao što nas je ovdje večeras okupio. I ono što me posebno obradovalo, to je što sam vidio velik broj omladine koji pristuvalo sa nama na namazu, što je dobar znak da ova dava neće umrijeti na nama. A ono što nas može ražalostiti a to su ove hitne kojima su izloženi u zadnje vrijeme, koje su nama dobro poznate. A ne zna čovjek odakle bi prije počeo. Da li od toga što među nama zaista postoje određeni, određena braća i sestre koji ono kako ih optužuju, jel popuštaju vjeri, nemarni su, ostavljaju mnoge propise, da to radi, a da su svjesni te, greške i nedostatka, ne bi bio problem, nego je problem kada se pokušava to u stvari opravdati i smatrati vjerom. Da ono kako ko od nas e, popusti, odnosno ostavi stvari na kojima je bio otprije, zbog fitne, zbog iskušenja, zbog problema i tako dalje. Znači ne bi bio problem da je čovjek toga svjestan i zna da treba ići nabolje, da griješi u tome, nego je problem kada sada to postaje vjera. To je ono na čemu trebamo biti. Kao što sa druge strane jel, imamo skupinu koja je nama dobro poznata, jel, koji su prenaglili u nekim stvarima i jel, preuzeli su, e, uzeli su sebi za pravo da su upuštaju stvari za koje nisu dorasli, pa ih je odvelo dokle ih je odvelo. Nije mi, braćo, večeras i sestre namjera da govorim o aktualnim stvarima, nego sam planirao o, aktualnom problemu, jer e, to te što ih nazivaju žeš, žeš, što su žestoki ili što ih nazivaju tekvirovci i tako dalje i ovi drugi koji se bune, neću da govorim o tome, to možemo ostaviti poslije jer prostor zato ako ima tu nešto nejasno i treba pojasniti da, bude, da pokušamo da to uspostavimo kao dijalog, da o tome razgovaramo, jer to naša stvarnost, u tome živimo. I ako to ne budemo na vrijeme liječili, bojim se da ćemo upast nešto jer gdje nećemo moći e, ići u korak sa, problemom, a to se već dešava u mnogim džematima. Naravno, ovaj problem je ovaj, komotno se može reći kod vas donekle kasni za razliku od drugih mjesta u Bosni i Hercegovini, pa, pa možete uzeti ibret od onih kojima se to prije desilo nego mi je namjera, braćo i sestre, jel, da naši, pazite, znači, e, ova tema jeste aktuelna, o njoj treba govoriti, ali neka govori neko drugi mimo mene, a također ima drugih problema o kojima treba govoriti, znači svakodnevni problem na koji treba upozoravati. E, kada neko uoči među nama, pogotovo odaja i učenih neki, neku anomaliju, neko skretanje kod se stara i braći, obaveza mu je da tu spominje, da tu ukori na najljepši način. E, prisustovanje određene braće novotarijama, bilo one velike ili male, to je munker veliki, toga se treba čuvati i na to treba upozoriti. Prisustovanje stara nekim svečanostima, nekim e, teferićima, e, skupovima koja ne priliči jednoj pokrivenoj ženi da, da prisustuje zbog munkera koji se nalazi na tim mjestima je, je stvar koju treba govoriti, treba upozoravati, savjetovati jedni drugi. Znači sve što vidimo jedni kod drugih, obaveza nam je da bi nas kačio kuranski ajet i riječi uzvišenog vel mu'minune, vol mu'minat, ba'duhum ba'd, kaže mu'mini i mu'minke su prijatelji jedni drugima. Zašto? Zato što jedni drugima pomažu, zjarete se i slično, ne nastavak ajeta rune bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mu'mini i mu'minke jedni drugima su prijatelji kada kada naređuju dobro i zabranjuju zlo To je prava odlika naših prijateljstva. Nismo prijatelji drugima ako prešućujemo, naravno da kažemo ovdje u koravanju i naređivanju dobra i odvraćanju zla, misli na najljepši način. Ne sa ciljem ogovaranja i sa ciljem e, omalovažavanja i sramoćenja, nego sa ciljem liječenja problema. To ako ne budemo radili, bojazan za da ćemo jel, da će nas tići kazna kao i narode prije nas. I zato u tom kontekstu jel, e, treba nastojati i treba i nije sramota mnogi, mnogi od nas za koji znamo neki munker kad se dešava među nama, da se prenese onom obavijesti onaj ko može uticati na džemat. Od onih ovdje vaših domaći daje i tako dalje, čija riječ se sluša. Pa ako neko zna da među našim sestrama da se gledaju, ja navodim primjer, ove serije, ove sapunice, jel, turski, ezel i ostalo, i zna se da je to rasprostranjeno. Jedino ako sad treba da se ubježimo da, da, da to ne treba gledati, naše sestre ne trebaju se na tom odgajati e, zbog poznatog ili što ima, što sadrži te serije, od, od ljubavnih scena i od drugih harama, da i ne, spominjemo, jel? Nadam se da oko toga se ne treba uvježivati. Znači, ako neko to zna i to je primjetno, treba obavijestiti ono ko ima uticaja da liječi to ovom džematu. I slične stvari. Ako se pojavi da na među našom djecom koji nastojimo da odgojimo kako treba, pojavi se da neki od njih gledaju i naslađuju se na haramima. Što od filmova zasnovanih na ljubavnim scenama, seksualnim i slično, i drugih stvari koje se mogu desiti među njima, to kada neko primijeti dužan je da obavijesti, da liječi stvar prije nego što uzme maha i prije nego što djeca odu u totalni, jel, totalno skretanje. Ovo, braćo i sestra, ako ne budemo radili, zaista je očekivao da se dešava svašta među nama. Ali opet kažem, e, to, su, to kao jedan uvod stavljam jel, jedan savjet e, kako da liječimo probleme s ovom, a to je da ih čim ih uočimo, da se nastoji naš problem tome. Da se nastoji naš rješenje tome, odnosno da utiče onaj koji, koji čija se riječ sluša i koji može uticati bez sramoćenja, e, bez izvrgavanja u uglu, oni koji upadnu u grijeh. Mi jesmo grešnici, ali ne trebamo ustrajavati u grijeh. pogotovo kada znamo da je to grijeh. E, moja večeras, namjera večeras je da obradim e, dva pitanja za koja smatram da je kako bitno da ih poznajemo, jer živimo u njima, jer smo iskušani sa njima onako jel, smo da ih preletimo, a nakon toga e, bi volio jel, da se ostavi prostora jel, za ako ima kakvih jel, e, pitanja, podpitanja, e, problema i tako dalje, da se otvori jel, dijalog o tom pitanju. Prva stvar o kojoj sam mislio da govorim, a to je pitanje a time smo naravno danas iskušani Eh, da moraju mnogi muževi da idu, da osustuju od svoje kuće i idu da radi što u Hrvatsku, što van, što dalje jel, eh, granica Bosne i Hercegovine, na bilo kom mjestu. Uglavnom, osustuju nekoliko mjeseca, mjeseci od svojih žena. Neki su više tome iskušani, neki manje. Pa se postavlja pitanje gdje je ta granica E, do, koje žena može saburati u osustvo svoga muža. Kada je njoj dozvoljeno da se buni i da traži svoje pravo, da joj muž prisustuje, da joj dolazi. Naravno, nećemo sad dolaziti u to, jel da možda mnoge žene jedva čeka da im čovjek ode i tamo da zaradi, pa makar bio tri godine samo da donese para. Ne govorimo o tome, nego govorimo o slučaju kada zaista žena ima potrebu za čovjekom, kao žena koja je ta granica koju musliman treba da poznaje kada je obavezan da vodi računa o svojoj poruci da joj se vrati kući da povremeno dolazi. To je jedna Druga stvar, kod mi smo bili iskušani time da su od nekih žena muže bili zatvoreni u zatvoru. Dan danas može zatvor. Ili da su nestali, da su protjerani, ne znaju gdje su. Žene ne znaju gdje su muže. Pa se postavlja pitanje e, koji je to vrijeme, koji je taj period koliko žena može saburati i kada je dozvoljno da ona traži da se promijeni situacija. Odnosno ako, ako, ne može, ako nema čovjeka, ne može joj doći, kad ima pravo sa šarijski strani da traži poništenje braka. Da se razvede od čovjeka. Zašto je ovo bitno? Zato što se kod nas dešavalo u praksi sramotne stvari, zasnovane na našem džehlu, da su određene sestre, jel, udavale se, a da nisu se razvele svojim mužima. On je odsutan, nema ga dugo vremena, ne zna se gdje je, ili je otišao, ne javlja se, ili je otišao, ne šalje jel, e, novac za izdržavanje, slično tome, i prođe određeno vrijeme, i kako ona sebi skonta da ona više nije sa njim u braku, uglavnom ona se uda. Kad se pokrijeni pita, pa dobro, jesi se razvela s onim prijašnjim, ti dao talak? Nije dao talak, kaže, otišao, jel, nema ga, ne javlja se i tako dalje. nije puštena. A to se zasniva na, na više stvari. Prvo, džetl kod mnogi od nas, da ne znamo da čovjek i žena kada su brata, sklope brak. Jedini način da se razvr, razvrgnu, znači da s njihov brak, e, da se razvedu, prva stvar je smrt naravno, smrt muža ili, ili Druga stvar da je Dadni talak. Da a talak se daje riječima. Riječima mora da talak. Nije talak da žena pobjegne i ode od čovjeka. na Naljutili se, posvađao i on njoj rekao sa kinajetom, preneseno znači svojim roditeljima. Istjerao iz kuće i tako dalje. Ali nije joj otvornim riječima rekao da je puštena. I, oni, i žena ode i još čovjek ali pobjegne i ona smatra da je time puštena. Nije do talaka. Pa se upadaju u ove greške. Znači, to se zastavlja na tome nepoznavanju kako pada talak. Druga stvar na poznavanju, da ako neće čovjek da dane talak ili na zahtjev žene, takozvani hul, da je njoj dozvoljeno, ako ima razlog da ode kod kadije, odnosno kod učenog čovjeka, i da on kada ispita njeno stanje s jedne i sa druge strane može joj poništiti brak. I na jedan od ova tri načina se razvrgava brak između muže, žene i islamu. Znači da joj dadne riječima talak, otvoreno jasno. Drugi, da joj da, da, da talak na njen zahtjev, takozvani hul, gdje je dužna da mu nadoknadi, da mu vrati mehr koji on njoj dao, ili više shodno kako se dogovori, ili manje. I treće, poništenje braka. Na ova tri načina se izlazi iz braka. Međutim, kod nas se desilo, jel, zbog nepoznavanja, zbog džekla, zbog slijeđenja strasti i ganjanja po sudovima, tabutskim, to ono tabutskim, se bojati došlo je do tog jel, da misli ako su, jel, ako je ako je ona otišla od i ne živi dugo vremena sa njim ili on odvojio se od nje da je time pao tala. To po šarijetu nije ispravno. mora biti na jedan od ova tri načina ili smrću sa jednim od njih. Hele, se. E, na ovo se zasniva, jel, zasnovano pitanje, jel, kada žena ima pravo, kada čovjek koji osustvo, osustvuje, čovjek da radi tamo vani i nema ga godinu dana. Kada žena ima pravo ili je u zatvor iz raznih razloga, nestao, ne zna, kriz, kada žena ima šarijetski pravo da traži ili da joj dođe ili da ode učenom i da joj poništi brak. Oko toga učenjaci su Ono što najbite zna, znači sami njegovim osustvom ne pada talak. Brak je valina, može trajati tako 10 godina. Sve se razvede na jedan od tri poznata načina, to sam malo prispomenuo. A šta je drugo bitno, a to je šta su učenjaci oko toga rekli, kada ona ima pravo, kada ona ima pravo da, da traži, da joj se ili vrati, ili da kradija poništi vrat. Uče čovjek u našem slučaju. Jer poslije toga može sudati. Oko ovog postoje glavnom tri, tri stava učenjaka. Ja ću spomenuti onako letimično i zadržati se na jednom koji je išala e, zbog dokaza, vidjet ćemo da je najbliže ispravno. Uglavnom, prvi stav učenjaka po ovom pitanju, pa na samom početku da je ovo pitanje izgrađeno. Znači, kada žena ima pravo da traži znači razlog braka zbog osustva muža, ovo pitanje izgrađeno na tome ima li žena pravo na polni odnos. Ne je ono početno pravo, da, da ima non stop pravo na polni odnos. Znači, ovo pitanje je izgrađeno na to. Znači, možda tu biti čudno, čuj, imao pravo. će da pa hvala Bogu, imamo i mi pravo, ima i ona pravo, tako. Međutim, ne, nije tako. Uglavnom, Znači, shodno razilaženju ovog pitanja, učenjaka oko ovog pitanja, razilaže se i oko ovog da li je dozvoljeno da traži talak zbog toga ili poništenje braka. Pa tako prvi stav učenjaka, na čemu su Hanefije, Šafije i mišljenje kod Hanabila je da žena nema pravo, da žena nema pravo nakon, znači što je stupla u brak i čovjek sa njom imao intimni odnos, nakon toga žena nema pravo da konstantno ima poli odnos sa čovjekom. E, kad kažemo nema pravo, naravno da, je od lijepog odnosa prema njoj, da je zadovoljava tu potrebu. Ali kad kažemo nema pravo, znači nema pravo zbog toga traži od braka. Na ovom, stavu su ovi učenjaci. Jer oni smatraju da je pravo na poli odnos samo pravo čovjeka, isključivo. Muža. Pa kada stupe u brak, kada žena e, jednom ima polni odnos sa e, mužem, intimni odnos, znači nakon toga ona nema pravo, ako je on ne prilazi, da traži razvod braka. Ovo je stav učenjaka. Znači, anefijski, šafijski i, e, i mišljenje unutar ambelijskog Naravno, ovo pitanje, jel, nisu oni zasnovali, nema tu nekih direktnih šerijanskih dokaza, pa nećemo ih ni spominjati. Drugo mišljenje učenjaka je ono na čemu su Malikije, odnosno Hanabila prvo, da spomenem Oni kažu da, da žena ima pravo, da žena ima pravo na intimni odnos kao što ima čovjek. I njemu je važno da udovodi tu njenu potrebu. Međutim, jel, zato treba imati opravdan razlog. Pa ćemo spomenuti ili koji oni šatran ovdje. Treće mišljenje je mišljenje Malikija koje je slično ovom od Hanabila, da oni kažu da žena, da, da žena ima pravo mutlakan, uopće ima pravo, kao što je muž ima pravo na intimne odnose. Šta je posljedica ova dva stava u odnosu na onaj prvi? Posljedica je toga da po ovom prvom stavu od Hanefija, Šafija i stav od, jedno mišljenje kod Hanabila, u tome da žena znači nema pravo tražiti, čovjek hoće da radi Pošao da studira, otišao iz bilo kojeg grada, zatvor u zatvoru, e, nesto iz određenih razloga, da ona nema pravo zbog toga tražiti ovu prvu stavu, nema pravo tražiti razvod braka, sve dok se ne, sazna njegovo stanje. To je nije povod, možda može i neki drugi povod imati, što je ne zdržava. Ili nešto drugo. Ali zbog ovog nema pravo. Dok ova dva stava Druga, znači, e, drugo mišljenje kod Hanabila i kod Malikija, stav kod Malike kao treće mišljenje, a to je da i ona ima pravo kao čovjek. S tim da se različe oko nekih detalja. Koji detalja? Da, da Malikije stavlja određene šartove. Da bi ona imala pravo na intimni odnos, kada čovjek osvoji, znači da bi imala pravo da traži talak zbog toga, treba ispuniti određene šartove. Kaže, jedna od tih šart, je to da je njegov, njegovo osustvo dugo. Da dovoljno dugo da ima razlog da traži razlog. Koliko je ta dužina? E tu se različe učinjaci. Pa tako kod malike ima jedan stav da je, da najmanji god, da godinu dana odsutan. Prvo mišljenje. Uglavnom za tako nešto nema dugo. Kažemo u sunetu niti od predajemo od stava. Drugi stav je, drugo mišljenje da, da njegovo osustvo bude šest ili četiri mjeseca. A za ovo već je nešto prenešeno pa ćemo spomenuti hadise koji su prešeni odnosno predaje od Omera radi Allahom. Znači, jedno je stav ako je slab da godinu dana, a drugo je šest ili četiri mjeseca. Znači, kada prođe četiri mjeseca ili šest mjeseci, nakon toga, kada žena, ako vidjet ćemo drugi šartel, traži od čovjeka da, da, da dođe, da je zijarati, da bude kod njih, Znači, ako on se tome nadozove i nema razloga, zato ona ima pravo da traži razlog braka. Drugi šartel kažu da njegovo osustvo ne bude, da njegovo osustvo bude neopravdano. Znači, može doći. Radi u Italiji, može svaki mjesec dana doći. Međutim, iz određenih razloga ne dolazi. Navodim primjer. A ako je opravdano osustvo, recimo opravdano osustvo može biti da je u zatvor, zatvoren, mimo njegove volje, nepravedno, zulom učinjen, kao što imamo slučajeve kod nas. U tom slučaju, Znači, ovaj šart nije ispunila kod, kod Malikija, a kod drugih učenjaka kod Nabila jeste ispunila. Kažem, nije to dovoljan razlog. Znači, imamo, kaže, sljedeći šart, a to je treći, da nju vodi to osustvo, da je može odvesti da počini zinalog na ulogu. Jer ima potrebu za čovjeka. I ne može burat na to. I zbog bojazne da ne bi upala u zinalog, ona traži da je čovjek dođe, da bude prisutan. A to što on ne može biti prisutan, e, razlog i tako dalje, to nije do njih. Uglavnom, znači, ove, ove, ove šartove neki učenjaci navode, neki ne navode. I četvrta stvar kao šart navode da se ova, ovo pitanje digne do je odnosno do učenog čovjeka. Da to žena sama ne radi. Ne po svojim strastima, ne naopalo njoj napraviti ili ne može više saburat, pukao je film i tako dalje. Ne, nego ode kod učenog i ispriča svoj slučaj. Naravno, učenog koji poznaje ove stvari, koji poznaje pitanje talaka. Nije svako koji je završio fakultet islamski da zna ove stvari. Znači, mora čovjek da je učio ove stvari, detalje. I kada zna za tako vode, izloži svoju situaciju, pa je on, on, da, on njoj dadne rješenje. I nakon što on uspostavi kontakt i traži njegov povratak, dolazak, da li ispita se njegovo stanje, onda se može reagovati za da da li se njoj daje, da li ima pravo da na poništenje braka ili nema poništenje braka. Uglavnom ono što nas najviše interesuje ovdje na koji je taj period nakon kojeg ona ima pravo da traži poništenje braka. Uglavnom to se vraća ono što se prenosi od Omera radijallahu anhu, uglavnom prenosi se otprilike u nekih u nekih osam rivajeta skoro svi rivajeti su slabi, imaju u sebi slabosti. Osim jednog ili dva rivajeta koji se mogu dignuti na stepen Hasena. Uglavnom šta je došlo u tim rivajetima? Ima i slabost u smislu, recimo da se prenosi od Zid ibn Eslema, a od Omera. A Zid ibn Eslem nije, nije susreo, nije, nije živio vrijeme Omera radijala, nije ga sreo. Ili, ili, ili drugi rivajet u kojem je došao, jel, da je Ibn Hakim Sanani, da prenosi od Omera, od Abdullah ibn Omera, Abdullah ibn Omera nije sreo, pa znači ima ta slabost u lancu, dok u drugim, ali zbog mnoštva rivajeta koji se prenosi, e, mnogi učenjaci mladi su uzeli da je, da je, da je ovo dobar, prihvatljiv e, sened ovog rivajeta što se prenosi od Omer radijela. O čemu se radi? Da je jednih noći Omer radijela znači ovaj rivajet koji bilježi e, Seyyid ibn Mesur i, u, svojoj knjizi, jel, tabertat, Kaže da Omer radi Allah u jedne noći izašao po običaju kao što je jel, e, ispitivao stanje muslimana da vidi šta radi. Pa je, kaže, naišao pored kuće jedne žene. Pa je čuo kako ona izgovara e, neke stihove u svojoj kući. Čuje kroz prozor. Pa je ona govorila, jel, tava da hada lej, lejl, alejje ella halili ulaibuhu. Kaže, duga mi je ova, postala mi je duga ova noć i postala mi je crna. Nema mi mog voljenog i dragog, kaže da se ja sa njim poigrao. A to ome sluša radi I u nastavku dalje kaže, kaže tako mi Allaha, fe kaže tako mi Allaha, da nije straha od Allaha Đelešanu, vahdehu, Kaže, le harreke min hada sariri džanibu, Kaže da nije, jel, da nemam straha da lađe šanohu, kaže, jel, e, podrhtavali, pogravala bi, jel, strana mogla odnosno šta? Upala bi zinaluka. Da se ne boji Allah šanom upala bi zinaluka. Pa to Omar čuo, pa se prepao. I u ovom rivajetu došlo, kaže, pa kada je osvanulo, kaže Omer radijallahu anhu, pitao ko je ta žena, koja je žena koja živi, ko je ona što živi u toj, toj kući? Pa su oni rekli, tu je taj, ta kaže, šta je njeno stanje? Kaže, njen čovjek osuta. odšao u džihad. I nema ga dugo vremena. Pa je Omer radijallahu onda naredio, naredio da poslao jednu ženu da sa njom boravi, da ne palo skrinje. A naredio je poslao i glasnika da vrat, da njenom mužu kaže da ga odmah vrate iz, iz, iz džihada, da se vrati kući. I onda je Omar radi Allahanu nakon toga, znači da bi nju, da bi nju znači, pošla jednu ženu da zaštiti, a poslao da se vrati njen čovjek. Pa je otišao do svoje čirke Hafse. I njoj rekao, kaže, o Hafsa, kaže, ja je, kaže, o, o jel, moja, kaže, koliko žena može da sabura bez čovjeka? Kako može sabura, znači, bez intimnog odnosa sa čovjekom. Pa kaže, kaže, o, njegova, kaže, e, kaže, ja ti kaže ovo, oče moj, kaže, ja firullah, kaže, da, Allah što oprosti tebe kaže, zar ti mene da pitaš takvu stvar, otko tu da ti mene baš što da pitaš, jel? Kaže, zar, za neko poput tebe da pita mene tu stvar, jel? Pa on njoj kaže, jel, trebaš da razumiješ, jel, radi se o pitanju, da vidim, da riješim stanje po pitanju mojih podanika, nad kojima sam postavljen da vladam, jer sa, sa ove strane ima problem, jel? Pa je, pa ona, onda ona njemu odgovorila, kaže, arba, tašuta, četiri mjeseca može se burat, kaže, ili pet mjeseci, kaže, ili šest mjeseci. Onda Omer radijallahu nakon toga rekao, kaže, kaže, javzu nasu, jesirune šehren bin, kaže, kaže, znači, slaće u džihad. Znači, muškarce. Tako da će jedan mjesec putovati. Ješe ište nisu imali aviona, aviona, ni vozova, pješe, znači jedan mjesec putuju. Tamo će boraviti četiri mjeseca u borbi i je mjesec dana se vraćaju i to će im biti je šest mjeseci osustvo od njihovih porodica. To je u ovom rivajetu došlo. A u rivajetu drugom kod, u sunanu kod Bejhekija je došlo da je Omar kada je čuo iste ove riječi od ove žene koja govorio da je od noć se odužila, da njema njenog, njenog, njenog dragu, znači njenog muža, i da se boji da će upasti u zinalog i tako dalje, kao što su spomenuli. Pa je Omer u ovom rivajtu došao da je nju Omer radijala onu pitao kroz prozor, kaže, kaže zašto, jel, zašto to govoriš tako? Pa ona rekla, kaže, moj muž je osutan već četiri mjeseca od kuće, a ja imam potrebu za njim. Kaže, pa mi je, kaže, nju, Omer on kaže, pa da, ti nije možda naopalo nešto, nešto ružno na pamet. Misli da počinje zinalog, jel? Kaže ona ne kaže, kaže ja vladam još uvijek sama sobom, međutim bojim se za sebe. Pa je on poslao, jel, poslao je čovjeka koji će e, dovesti njeno, da javi njeno čovjeku da se vrati, a onda je otišao, kaže, kod Hafsi i pitao je, pitao je, jel, po ovom pitanju koliko, jel, koliko mo, žena može saburati da osustuje njen čovjek od nje. Kaže, pa je Hafsa Kaže, oborila glavu od stida. Bilo je stid što je pita Omer njen babo. Kaže njoj Omer radijelahu inne lahe la je stah minel Zaista Salašanu ne stidi istine kao što je došlo u Kur'anskom ajetu u suri Azab. Kaže, pa je ona njemu onda opet sa stidom odgovorila, jel pokazala mu rukom, pokazala mu na četiri mjeseca, a kaže jedno, jel, u drugom rivajatu kada je na tri mjeseca ili na četiri mjeseca. Pa kaže onda Omar radijallahu napisao da se vojska ne zadržava više od četiri mjeseca na bojnom polju i da se vraća u tom roku svojim kućama. Helem se. i ostalim rivajatima nešto slično došlo. Ono što nas interesuje u ovom pitanju je to da je Omar radijallahu presudio na osnovu znači, e, e, time što je se raspitao kod svojih čerke, presudio i ovo je raširno među ashabima, kako kaže Ibn Dame, svi su znali. I kaže, ovo se smatra iđma ashaba, iđma ashaba na tome, da su prihvatili ovu presudu Omer radijallahu a to je četiri ili šest mjeseci. Da je to ta granica koliko žena može da sabura i koliko treba da sabura, da nakon toga, ako ne može izdržati, ako se boji da će upasti iz nauk, može da podigne svoje pitanje parnicu do je a kako on riješi. A šta je bliže? Četiri ili šest mjeseci bliže je ono jel, što je došlo u kuranskom ajetu. A šta je došlo u kuranskom ajetu? E, vezano za, za ila. Jel. ju uluvom Oni koji se zakunu da neće prilaziti svojim ženama, kaže period čekanja je četiri mjeseca. Fa in fa'u fa Pa ako se vrate svojim ženama priđu im, Allah je šan milosti. Wa in talaka, a ako se odluče da daju talak, šta? Allah Žešanu je moćan i snažan i Allah znači stoji, znači Allah dozvoljava da je dadni talak. Ako neće da briže, mora je da talak. Odnosno kadija, dođe kod kadije se digne pitanje, i kadija traži od njega ili da joj se vrati nakon četiri mjeseca, da joj priđe ili će, ili će joj dati on talak, muž. Ako neće nijedno drugo, onda joj kadija jel, poništava brak. Jel ne Ono što nas ovdje interesuje je to, braćo, da znamo jel, da se ne poigramo u pitanju ovih propisa. Braćo, mnogi od nas imamo mi sestre, imamo mi jel, e, rodbinu, imamo mi e, neko koji, koji se tiču ova pitanja. Pa treba voditi ovome računa da se ne dešava jel, da, da nam se udaju žene i sestre, a još uvijek nisu razbrgle brak prijašnji. Odnosno da se ne žuri s ovim stvarima, da se po pitanju braka ne žuri, nego da se stvar, da se posavjetuju obavezno sa učenim ljudima. A ne nakon što se nešto uradi, pa onda se provjerava. Kad se uradi, onda se pita jesam li ispravno postupio, nisam i tako dalje, šta trebam raditi. Znači, ovo, ovo je onako ugrubo, jel, da e, sam da, da ovo pitanje, a nakon toga, braće, želim također još jedno drugo, braćo i sestre, jel, da spomenem još jedno drugo pitanje, a to je vezano također koje se čisto postavlja i oko kojih nastaju mnoge nejasnoće, a to je kod, nas, kod se postavlja to, takav je život, živimo u braku, dolazi nesporazuma između čovjeka i ženi i dolazi do pucanja braka, padne talak i tako dalje. u braku normalno rađaju se djeca, i dođemo u situaciju jel, da se postaje pitanje šta sa djecom? Šta da, šta da se radi sa djecom? Kome pripada dijete nakon razvoda ili nakon smrti jednog od njih dvoga? Ovo je šarijasko pitanje, koji su učenjaci govorili, posebno poglavlje ima u fiskim knjigama, a to je takozvana hadana. Hadana, odnosno to je čuvanje djeteta. A dana znači čuvanje djeteta i vođenje briga o djetetu, odgajanje djeteta dok ne odraste. Koliko dok ne odraste, o tome oko toga postoji razilaženje kod učenjaka. Ono što je najbitnije da znamo, ono na što je zasnovano na šerijskim tekstovima, a to je da kada čovjek i žena žive u braku, naravno, to je svakom poznato, da su oboje dužni da se staraju o djeci, da vodi računa o njima. Međutim, nakon razvoda, nakon razvoda, ili čovjek radni talak ili poniši se brak, nije bitno, ili čovjek umri. Kome pripada dijete? Nema razilaženja među učenjacima da nakon razvoda dijete pripada majci, odnosno dijete boravi kod majke, boravi kod majke sve dok se ne uda. Zašto ono na hadisu koji bilježi Ebu Dawud i Ahmed, Ebu Daud svom svom sunenu i ima Ahmed u svom usnedu, u vjerodostojnom hadis koji je vjerodostojno od skoro svih učenjaka, u kojim je došlo da je se žena požalila poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže, jel, živjela sam sa tim i tim čovjekom i kaže, moj stomak je bio njegovom i mom djetetu, bio mu je kuća gdje je boravilo, kaže, moje grudi su bila jel, piće za to dijete. Znači dala je sebe, svoje tijelo dala za to dijete. I onda mi je kada dao talak i hoće da mi uzme dijete odvede od mene. I onda je poslanik Salam rekao poznati hadis, na osnovu koji su učenjaci prihvaćili ga, prihvatili, a to je ti ehaku bihi tenkihi. Ti si preča za to dijete, znači ti imaš veće pravo na to dijete da bude kod tebe, sve dok se ne udaš. I oko ovoga nema razilaženja kod Žena kad se razvede sa čovjekom, dijete i djeca, odnosno ostaju kod njih sve dok se nuda. Međutim, kada se uda, onda nastaje veliko razina. Kad kažemo ovdje, onda da rašićemo toga, kad kažemo dijete boravi kod majke, ko je dužan da izdržava dijete? Ko je dužan da izdržava dijete? Nana i dido, tako nije braćo, nego babo, otac. Ako je živ, ako je umro, znači ono što je naslijedio svoga oca. Ili ako i nema itad imetka, onaj ko je dužan da ga izdržava. A to sa pitanje drugo da ne tko ko je dužan izdržava dijete. LMS, uglavnom naši, ono što kod nas zove alimentacija, tako, to je dužan otac. Shodno svojim mogućnostima, dužan da izdržava, bez obzira što je dijete kod majke. Znači. I to je vjerojatno nama dobro poznat. Nema razilaženja počinjaka da je otac dužan da izdržava dijete, a ne majka, bez obzira što je dijete kod nje. Međutim, kada se žena uda, ko ima pravo na dijete? braćo i sestre mi ovo trebamo znati. Naravno, obično kod nas, nažalost, jel? Pošto kod nas kad se brat i sestra razvedu, to, tako se žestoko posvađaju da ne mogu ovako riješiti, da odu kod je riješi, da prihvati. Ne mogu se složiti koji će im učenje riješiti, nego obično to završi na sudu. Pa se po sudu ganjaju dok ne uganjaju jel, kod koga će šta će biti. To je žalosna situacija. E, traženje presude kod nešetetskog suda, je odlika munafika. To je po kuranskom ajetu suri Nur. Nekoliko ajeta govori o tome. Kada budu pozvani da im se presudi po ono što objavljeno da Allah šanu što došlo poslanika, oni se okrije. Kada i vidi u tom da ima hak, kažu hoćemo je. Tako i kod nas. Kada brat, kada brat ili sestra vidi da, da će ili ide njima prilog, ajmo se kaže kod, kod učenog. Kad vidi da ne ide u prilog, ima dole, jel? Ima sud. Nažalost, jel? Osobina munafikluka je to Eh, ovdje ono što, znači, eh, kod nas se dešava u praksi, znači da se obično ne rešavaju sporovi na šerijatski način. I teško ćemo naći, ja ne znam, volio bi da čujem primjer oni koji se razveli, a da su to zaista uredno riješili. I meni još uvijek nije poznato, ali sigurno ima toga, jel? Nažalost, dešava se jel, da se obično razvedu tako žestoko se posvađaju i raziđu kao da su najveći neprijatelji tako e, budu živi dugo pri nekom prijateljstvu i ljubavi, pod jedan put najljučiji neprijatelj, se previše upoznaju, pa znaju mahane jednu drugu. Helene, ono što nas interesuje, kome pripada dijete kada se majka uda, kada se žena bivša uda? Oko toga učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Uglavnom, složni su, složni su učenjaci, da nakon kad se majka uda, a muž nije zadovoljan, kad govorim kad nije zadovoljan muž. Ako muž zadovoljan da ostane kod nje dijete, nije nikakav spor. Kad se njih dvoje složi da ostane dijete, ne znam gdje, da ostane kod neke pete osobe, kod nane, kod ili, kod tetke, nije bitno. Ako se muž i žena slože, nije spor, e, nije problem, nego problem kad se raziđu. Kada on hoće da bude dijete kod njeg, a ona hoće da bude dijete kod njeg. Kad se raziđu, onda je spor. I ona koji ima pravo na dijete. Uglavnom, znači, e, najpreća je majka nakon razvoda, bude kod Sve dok se uda. Kada se uda, sa četiri mezeba su na tome, sa četiri fiska mezeba, znači. Anefijski, malikijski, šafijski, ambelijski, da je najpreća nakon majke njena majka. To je nana što mi Nana od materije. od ženi. Sa četiri mezeba su na tome. Tri su mezeba nakon toga kažu, ako, ni, ako nema nani, onda, jel, ako nema, znači, e, majka od majke, onda ima, kaže, njena nana. To od nas je teško vjerojatno obično umre žena i tako dalje, tako da ne idemo dalje gor u visinu. Ono što je bitno, znači prvo ide majka, njena od žene, nakon toga znači njena majka, obično je teško to, to naći u praksi. Nakon toga učenjaci četiri mezeva imaju podijeljeno mišljenje. Pa tako je kod Hanefija nakon nane, znači majke od žene, oni smatraju da nakon toga pripada majci od muža. Znači nani od oca djeteta. Kod Hanefija tako. A kod Malikija smatraju da nakon toga pripada tetki. Zašto tetki? Zato što kaže što imamo hadis, jel? El haletu mislu um. Kao što došlo u hadisu. Kaže, tetka je poput, tetka znači sestra od, od Znači, sestra je poput, tetka je poput, poput majke, došla u hadisu u kojim je poslani presudio da dijete ide tetka. Ne spominjemo ta slučaj. Uglavnom, košafija, košafija smatraju također da nakon nane, nane od, od, od majke, da ide, da ide nani od oca. I kod Hanabila smatraju da ide nakon, znači nane od, od majke, da ide ocu direktno. Znači to su te neke razlike. Znači složni su da ide nakon majke kad se uda, da ide njenoj majke. Nakon toga, tri su mezeba na tome da ide njegovoj majci, a neki Hanabde kažu direkt ide, dva su mezeba da ide njegovoj majci, a jedan je mezeb na tome da idu tetki, a, četvrti mezeb je na tome da ide direkt ocu. Neću znači, reći, pa dobro, šta je sad ispravno, što, što se radi, to što nema nekog šarijaskog teksta po to pitanju jasno nego je pitanje izgrađeno na tome ko, ko je najpreći da dijete bude konje, ko može najveće utočište prude, ko može najbolje odgojiti dijete, ko može znači, e, najviše pružiti to djetetu da ga odgoji na ispravnom putu. Naravno, ovdje pa imaju određeni šartovi ko može bude, da bude hadin, odnosno onaj koji čuva dijete, a to je, imaju određeni šartovi. Najbitniji šart kod toga, dobro da je musliman, a nakon toga da nije veliki grešnik nema pravo da dijete bora, znači ima pravo neko da se buni, kad nešto nam dijete bude kod nane koja ne klanja. Kod nane koja radi velike dvije, ne udbila ili, ili, ili e, neke žene koje treba tetke, ne udbila koja čini zinalog. Znači, ako radi veliki grijeh, spada jel, ona klasika i spada jel, e, onda ima pravo da se otac buni ili neko drugi da ne bude dijete kod njih. Uglavnom, onda jel, nakon toga dolazi pitanje, ja ne znam koliko možete pratiti, nakon toga dolazi pitanje, jel, a šta onda, to su, znači ovo govorimo o djetetu kad su od prve godine do sedme godine. Šta nakon toga? Uglavnom učenjaci, znači ima, e, što se tiče toga kada djeca, već odrastu. Kaže kada dijete, znači kad se otac i majka razvedu, dijete najpriče pripada majci. Ako se ona uda, onda ide njenoj majci. I redosljedno ono što smo spomenuli. Međutim, e, do koje dobi? Kaže, ako je pitanju muško dijete, kada dostigne muško dijete 7 godina, onda se da muškom djetetu izbor. Dovede se dijete, dovede se oba roditelja i kaže se djetetu izaberi koga hoćeš da budiš. Pa koga, jel, koji je od njih više ga privolio, umazio, komu više čokolada dao i tako dalje, koga dijete više vodi, njemu će vjerojatno otići naravno e, šalim se, naši dijete izabire muško, složi su da muško izabire. Od sedme godine dijete muško izabire kod kojeg će od roditelja biti. I onda biva sve do, dok se ne oželi i tako dalje. Bez obzira što je se majka udala. Bez obzira. Bez obzira što se bez majka udala. Da, bez obzira što su udala za drugog čovjeka. I sad on bira. Jes, bez obzira gdje je bilo dijete, kada doživi sedmo godinu muško dijete, bez obzira kod koga bilo, mhm. onda se ono dovodi kod koga hoćeš, kod oca ili kod majke da budi. Ovdje govorimo kada je spor. Ako se njih dvoje složi da bude kod tetko Italije, nije problem. Znači ovdje govorimo kada je spor. To je za muško dijete. Znači složni su da nakon sedme godine, ovo, za ovo ima hadis, jel? Ima vjerodostaj hadis u kojem je došlo da je dijete dovedeno i reklo je izaberi kod koga hoće muško dijete dovedeno. Međutim, kod ženskog djeteta ima veliko razilaženje. Žensko osjetljivo, jel? valja to odgajati, valja paziti na njih i tako da. Uglavnom, malte ne od četiri mezeba ima skoro različita Pa, tako od Ebu Hanife se prenosi da on smatra da žensko, za žensko dijete da treba da boravi kod majke, da ona najpreća da boravi i nakon sedme godine. Kaže, dijete boravi, žensko dijete kod majke sve dok se ne uda. Što kod majke? Pa kaže, zato što ona ima veći rahmet. Ona je milostavija prema ženskoj Ona zna bolje od djete, zna da pravi pite, zna pripremiti da kako će se uda, zna, znači ona ne zna to, babo je gul, babo je osor, on, je, on ima vremena i tako dalje. Bolje kod majke, tako Hanefi, oni zna dugačku priču zašto je bolje kod majke. Kaže Šafija, ne slaže s tim, ne kaže. Od sedme godine, kao što je došao radi za muško dijete, od sedme godine se i ženskom daje izbor. Kod koga će, kod babi ili kod mami? On se vraća na onaj hadis. Hadis je došao za muškog, kakav može odnositi na ženskog. Kaže Malik, on se ne šali e, sa, sa ova dva, kaže, jest majka preča, ali dokad? Kaže, e, znači kod Ebu Hanife dok se ne, uda ili kaže dok ne postane punoljetna, znači dok ne dobije menstrualno pranje, a kod Malika e, kaže dok se ne uda ili odnosno dok se ne uda, znači može da bude kod majke, dok dok se ne uda, slično nešto kod, kod Hanefija, ako ni imama Ahmeda, kaže, preče da bude kod oca žensko dijete. Znači, od malena, e, odnosno od sedme godine je preče da bude kod oca. Zašto kod oca? Kaže, zato što su očevi stroži, tako, ne da on, da dijete, šara žensko, mora se paziti, mora se čuvati, dok, dok majke to nekako, jel ono, ma de je to, popusti tam, popusti vam, pa izađi, pa nije, nije to strašno, pa ovo, odbit ću dijete ovako, onako, govori ovo kako tumači. Znači, otac je pažljiviji, kaže. Otac je strogi, e, stroši, on više će paziti na žensko dijete, da se ne bi desilo da dijete zaluta, da negdje, pogotovo pitanje kad dođe vrijeme, jel, udaje i tako dalje. A dok Hanefi kažu, ne, obrnuto, on kaže, bolje da majka bude. Zašto majka? Zato što majka bolje može žensko dijete pripremiti za udaj. da živi kao žena, jel. Hena, nije se, neko reći, pa dobro, šta je od ovoga ispravno? Najispravnije, kako neki učenjac kaže, jel, da se ova stvar prepusti jednom od njih dvoga za koje se vidi da je veća korist za Ako se složi na tome otac i majka, nije, dobro je. Ako se ne složi i dignu pitanje do učenog lokadije, onda on presudi gdje je veća korist. Da bude kod majke, jer se procjeni da da je njen odgoj, njen način odnosa prema ženskom djetetu dosta bolji nego kod oca. Ili obrnuto, vidi se da kod, kod oca dosta ozbiljnije, bolje, može voditi računa nego kod majke. Znači kako procijeni kadija kada se ispita situacija. Uglavnom, braćo i sestre Alalte, ako sam odlučio, ovo su neka pitanja, naravno, pa se, ovo ja navodim pitanje, nakon da bi poznavao, da bi imali pojma o njima, da ne bili džahli po njima. A kada se desi konkretno problem svakog od nas, najbolje je da ide odmah pitati učinu. Znači, desi problem, nije mu jasno šta je, osim ovo što je jasno pa da jel, znaš kod koga boravi dijete nakon kada, je, kada, kada majka, kad se razvedu, jel, prije što se uda, i tako nakon kad se uda da ide njenoj majci, a znači ono poslije toga, znači kad nastane problem i nesporazum, najbolje da se to riješi kod učenika i najbolje da ako se muž žena mogu dogovoriti koji je taj učenik koji može presuditi što je vrlo teško praksi, ali trebamo se navikavati na to. Uglavnom, braćo, da vas nagradi na, na vašem slušanju. Znam da su ova pitanja malo zamorna, malo nezgodna, to se možda učilo više u školama, onako strogo nalazi se u knjigama, ali ovo treba poznavati jer se u praksi dešavaju ozbiljne greške i upadanje u ozbiljne probleme, jer zna se desi da se, da se nadoveži greška nad greškom, da se upade stvari, da se rodije djeca iz te greške onda na, kaže, jel, ovaj, postavljeno na ko kvadratna jednačina, ko sinus i kosinus, pa onda ne možeš lahko ni raspetljati, ne možeš doći do rješenja, osim saganjanjem strasti i jel. Subhanak Allahumma wa bihamdika da an la ilaha illa anta